Сябры Тараса, сябры яго брыгады, хоць і адчувалі сябе няёмка ў прысутнасці пісьменніка, дактароў, іх жонак, але узбуджаныя ракой, лугам, купаннем і гульнёй, на пачатку абеду былі шумныя і вясёлыя. Бурна рэагавалі на тосты Шковіча, на шчырыя дзіцячыя каментары Наташы, на нават на недарэчныя жарты славіка. А калі выпілі і закусілі, то сціхлі, абмяклі. Дзіўная з'ява. Здарылася гэта таму, што хлопцы пілі вельмі стрымана, толькі віно і не асушвалі чаркі да дна. Было ў іх такое правіла, не записывалі яго ні ў якія абавязательствы, але дамовіліся паміж сабой. Аскетамі не будзем. Аднак у любых абставінах, у любой кампаніі, на любым вяселлі кожны павінен помніць пра сваё высокае званне. Славіку ўдалося глытнуць каньяку з бутэлькі яшчэ да таго, як селі за стол. Мабыць, бацька і маці здагадаліся пра гэта і цяпер пільна сачылі за ім. Хлопец увесь час адчуваў калючы насцярожаны папераджальнай пагрозлівы бацька ў позірк. Стары конь, як ён у кампаніі сяброў часам называў бацьку, сядзеў як на старшынскім месцы і добра бачыў увесь стол бутэлька з гарэлкай абмінула славіка першы раз і другі сусед злева доўгі сутулы слесар зборшчык смешны на выгляд і са смешным спалучэннем імя і прозвішча генрых варэнік наліў яму яблычнага віна якое хлопцы прывезлі з сабой славік выпіў поморшчыўся на быццам воцату каўтнуў дрэнь і попрасіў Машу, якая сядзела побач з другога боку, каб падала бутэльку з гарэлкай. Давай сусед лепш вось той Божай слязы. Маша поцягнулася за бутэлькай, але яе перахапіла Іра і перадала Тарасу. Далей ад брата. Славік зразумеў, што супраць яго змова. Жэсстамі паказаў Тарасу: Дай нам з генрыхам. Але гэты сагнуты варэнік запярэчыў не трэба, я не п'ю. Славік узлаваўся, зашипеў яму на вухо: « Не п'еш? Не хлусіш, Я ж бачу, як ты каўтаеш сліну генрых збянтэжыўся пачырванеў як дзяўчына яго выручыў сябра бялявы прыгожы памяркоўны з выгляду иван ходас ён пачуў што сказаў славік нахіліўся да яго за спіной генрыхай пагрозліва прашаптаў мы таких разумнікаў бачылі і ведаем чаго варта твоя шчырасць чаго натапырыўся славіка я асабіста сапсутай гайкі за яе не дам, А я плюю на вашу крытыку. Ты дзе вырас такі? На брадвеі? Мне шкада цябе, пашкадуй сваю маму. Хлопцы, хлопцы, прасіў Генрых. Вось такія народную маму гатовы плюнуць а маці ўжо тут лейтена андреевна непрыкметна падышла сзаду паклала одну руку на плячо сыну другой дакранулася ивана что у вас хлопчыки можа чаго не хапае не дзякуем валентина андреевна гэта мы з-за футбола паспрачаліся якая команда сёння выйграе здзекуецца гатажно перасмыкнула славіка ён наліў сабе таго ж паганага віна і дэманстратыўна на злосць усім выплеснуў у рот. Маша, якая чула ўсю іх размову, ціха сказала: « Ты задзірысты певень, А ты рыжая курыца. Яна бяскрыўдна засмяялася. А ў славіка ўжо залез чорцік хлопцу хацелася ўсіх крыўдзіць і каб да яго таксама чапляліся тое што маша не пакрыўдзілася за рыжую курыцу трохі абязброіла яго ён надзьмоўся прыслухаўся да застольнай гаманы мы можам выхоўваць чалавека у сваёй брыгадзе а выхоўваць начальніка змены інжынерам нам рабочим яго інстытут не выхаваў даводзіў тарасу яго сусед самы старэйшы з іх брыгады мужчына з тварам баксёра нават нос плюснуты Васіль лопатин Ён прыехаў з жонкой Славик заўважыў что дзябёлая здаецца цяжарная жанчына сама ела мало сарамліва а а мужу падкладвала смачнейшыя большыя кавалкі і ўвесь час непрыкметна падлівала віна. Ён выпіваў цішком, як ваду. Славіка гэта развесяліла. Вунь, вашы праведнікі як дзейнічаюць, Хацелася яму сказаць генрыху, але той шаптаўся з Іванам толстоўская філасофія ў цябе. Часам трэба і па мордзе даць. Пра мяне гады, паспрабуй даць. Я волгу пераплываў. Дзе? Каля вы току? Самыя малодшыя сярод іх Віктор жартуюць на другім канцы стола. У іх свая тэма: спорт, рэкорды, галубы. Нецікава. Я вырос гэтых штаноў. Наташка наелася, Бяжы гуляй, Что ты, тата? Я ж люблю гасцей, Ты хіба не ведаеш? Гасцінная натура. Аднойчы на імяніны яна запрасіла два класы свой і паралельны. Помніш, Антон, У нас славік быў такі, быў быццам мяне пахавалі ўжо хлопчыкі ешьте ўсё что на столе павінна быць з'едзена кирилла прапануй тост правда ён цікавы костя як цыган <laughs> глядзі якія вочы як вуглі вас зубы якія наіўна але правильно сястра хвалі других у каб адвесці ад таго, з каго сама не спускаеш вачэй. Славіку рабілася нудна. І ён пачаў шукаць, чым бы пазабаўляцца. Пасунуўся бліжэй да Машы, дакрануўся ногой да яе ногигі, яна строга глянула на яго і адсунулася да іры. Яраш з цікавасцю прыглядаўся да моладзі. Пасля размовы з Машы, калі ён адчуў раптам разрыў паміж такімі, як яна і сабой, яна за... яго зацікавіла моладзь. Уся моладзь, маладыя лекары, сёстры, санітаркі, але сябры Тараса асабліва, рабочы клас, творцы матэрыяльных каштоўнасцей. Пакінуўшы майзіса яго жонку, якая стаіла крыўду, я разганяў з хлопцамі па выкашаным лузе мяч, спаборнічаў плаванне, загараў, услухоўваўся ў іх размовы, Але на адпачынку словы і думкі былі лёгкія, як той мяч, што ганялі. Ён не верыў, што можна пагаварыць сур'ёзна цяпер за сталом, але паспрабаваў арганізаваць такую размову. Пастукаў відальцам па пляшцы просячы цішыні. Моладзь адразу ўгаманілася, бадай хутчэй, чым перад тостамі Шковіча. Хвілінчку сябры. Сумнавата робіцца за нашым сталом. Себаратныя размовы, шаптання. А давайте паспрабуем паварыць калектыўна. Пра што? Адкажам, напрыклад, на такую анкету. Мае мары. Маё ўяўленне пра будучыню. Чаго я хачу? Да чаго імкнуўся? Ша, не хаваю нашага з кирылам васильевичам хітрага намеру выпытаць пра ваши мары мы тут з ім часто спрачаліся наконт ідэалаў маладога пакалення толькі умова адказваць шчыра не баючыся што адказы нашы трапяць у друг корэспандэнтаў тут няма а кирилла васильевич ён без пяра акрамя таго у яго прынцып калі ем то глухіннем адно мурлыкаю як кот <laughs> засмяяліся заварушыліся трохі ўзрушаныя нечаканай прапановай кожны безумоўна адразу падумаў пра што сказаць хіба мала іх мар а якая галоўная славик хмыкнул і здзейсніў намер, які з'явіўся хвілін колькі назад, опусціў руку под стол, дакрануўся да машынага голага калена. Яна ўздрыгнула, тузанулася, ўшчыпнула яго за руку, сказала спакойна славик, схопіш аплявуху. І раздагадалася, што ён зрабіў і вочы яе пад шкламі акуляраў сталі жоўтымі ад гневу славик паскуда я маме скажу закрычы я беда ты все жыццё наговорвала бацькі ўжо звярнулі увагу на іх злоснае перашэптванне валентина андреевна зноў падышла до сына ласкава попросила принеси сыне пива с пограба чакай паслухаю людзей будучага Ды хто пачне хлопцы запрашаў ярыш костя подказала жонка лопатина той самы косці якім захаплялася ира маленькі рухавы смяшлівы і самы малодшы ў брыгадзе подскочыў як школьнік чорныя вочы яго загарэліся як вугалькі можа ён не адразу зразумеў что ад яго патрабуюць сядайте костя что вы адразу запярэчыла валентина андреевна у гэтак будзе не сяброўская гутарка непрыемны экзамен ты сам антон кузьміч пачні не я пасля скажу пра што я марыў калі мне было столькі ж гадоў параўнаем я скажу адгукнуўся косця я думаю пра ўсё пра дзяўчат Вось гэта шчыра засмяяўся славик. Але яго смеху не падтрымалі. Можа таму, што костя тут жа запэўніў горача з дзіцячай непасрэднасцю. Я хораша думаю пра дзяўчат. Жанчына дае жыццё і красіць яго. Всё прыгожае ад жанчыны. Я много думаў пра касмічныя палёты. Але ведаеце самому мне чамусьці не хочацца ляцець туды. Баіся! зноў гукнуў славик і быў рады, што ў гэты раз выклікаў смех. Не, не баюся. Я люблю зямлю, дрэвы, кветкі. Для мяне найвялікшая радасць бачыць вось гэты лес. Я так мяркую, што ў камунізме ўсе людзі павінны жыць сярод дрэў і кветак. Тады ўсе стануць добрыя, вясёлыя. Правільна, Я таксама за тое, каб усе сталі дачнікамі слава вылеціш за стала як корак з бутэлькі не стрымаўся ўрэшце шыкою старэйшы маўчу як фаршыраваная рыба славик заціснуў рот далоней карацей кажучы я хацеў бы пажыць у грамадстве дзе не будзе людзей злосных несправядлівых дурных несумленных у косці хрысціянская мораль перапыніў сябра иван ходас Яму здаецца, што такое грамадства нехта падасць на талерцы. Калі ласка косця, жыві, расці кветачкі, гадой дзетачак. А для мяне радасцю змаганні. Я думаю, што камунізм гэта, гэта найвышэйшая форма барацьбы, супраць каго, За што? супраць дурняў, бюракратаў дармаедаў. Я не кажу ўжо пра ворагаў знешніх, імперыялістаў розных. А калі іх не стане, знішчым? Ага, Я не заглядаю так далёка, і ў царства ўсеагульнага цалавання не веру. І сярод анёла жыць не жадаю нудна я сам злосны і магчыма ну магчыма бываю несправядлівы малы быў маму крыўдзіў дык что ты мяне знішчыш горача насядаў ходас на костю завёўся ўжо попракнула яго вера жонка лопатінам іван секся павярнуўся да гаспадароў як рэагуюць яны на Яраш з ухвалай кіўнуў галавой Шковіч сказаў: « Я згоден Іван. Камунізм пабудуюць не святыя. А мы з вами кожны са сваім характарам даволі часта вельмі супярэчлівым і складаным. Але бясспрэчна і тое, што мы павінны стаць лепшымі, чым ёсць, пазбавіцца перажыткаў. Як гэта зрабіць хутчэй? Што по-вашаму мае першаступеннае значэнне у выхаванні камуністычнай культуры пачуццяў. Іван задумаўся, і ўсе змоўклі задумаліся таксама. Калектыў. Першы адгукнуўся Тарас. Праца, амаль адначасова з ім выказаўся лапатін прынімаючыся за кавалак перага які подсунула яму клапатлівая жонка барацьба не адступаў ходас ад сваёй пачатковай думкі Праўда Славік сказаў гэта сур'ёзна цвёрда пераканана пакуль будзе ханжаство падман и Кирилла Васильевич пераглянуўся з жонкой, відаць, хацеў нешта адказаць сыну, але перапыніў костя. Любоў! крыкнул ён. Все маладыя засмяяліся. Акрамя славіка. Цябе ўсё-таки хіліть да Езуса, подкалоўся Абраіван. Чаму любоў, костя, растлумач? Любоў не ў вашым вузкім разуменні а наогул любоў з вялікай літары да радзімы да працы да людзей блізкіх і далёкіх якая щодрая душа з добрай усмешкай сказала галена адамовна так што пачулі толькі свае майзісы і шыковіч можна падумаць што яго ніхто ніколі не крыўдзіў прадстаўнік пакалення якое не ведае что такое нянавість і на поўны голас да косцей да ўсіх по-мому костя такая любоў гэта мэта а не сродак тое ж самае і твоя праўда славик да такой праўды і такой любові мы прыйдем безумоўна иван ты праз барацьбу з маральнымі заганамі і ўсімі тымі, хто будзе перашкаджаць. І, напэўна, маюць рацыю таварышы. Тарас Васіль Петрович, што праца праца ў калектыве грамадска-карысная галоўны фактор. Рашыкович павярнуў на тэорыю. Няхай ён падводзіць вынікі. А мне хацелася пачуць ад вас больш простыя адказы, каб кожны пра сябе. І я скажу пра сябе. Планы, мары, жаданні. Вось генрых маўчыць. Генрых, які сапраўды не сказаў ні слова пачырванеў, збянтэжана усміхнуўся, Сябры скіравалі на яго позіркі, чакалі яўна з цікавасцю. Ён прыгладзіў дзвюма далонямі вал сын, затрымаў руки на патыліцы. Мары яны непастаянны Антон Кузьміч. Калі я быў вучнем, то вельмі любіў чытаць раманы, ну вальтера скота, дзюма, мне страшэнна хацелася быць рыцарам выратаваць прынцесу абавязкова прынцесу не ніжэй і жаніцца на ёй моладзь стрымана засмяялася а цяпер я што ноч сяджу над тэорыяй машынабудавання супраматам мару як бы хутчэй здаць экзамены на стать инженером и жениться на зои крахмаловой выбухнул такі рогат что з-под стола спалохана выскочыла кошка гаспадары і майзісы не разумелі прычыны гэта рогату а таму ветліва усміхаліся весялосці моладзі вера выціраючы слёзы тлумачыла ін Ён заўсёды так маўчыць, маўчыць, а потым як скажа. А Генрых павярнуўся да славіка і сказаў яму: « Твая чарга па парадку. Я здзівіўся славік, тыркнуўшы сябе ў грудзі пальцам, Чаму я? А пра што мару? Не пра што. Хачу, Яна біў дзёрзкім позіркам усіх, хто сядзеў за сталом ад бацькі да косці, потым павярнуўся да Машы і сказаў быццам ёй адной. Хачу паляцець у космас у пустату. Дзе б ніхто не дапытваў і не чытаў маралау. Усе сціхлі усім зрабілася няёмка, бо ведалі, што хлопец толькі што адбыў пакаранне за свае паводзіны. З далікатнасці ніхто не напамінаў яму пра гэта, шанавалі бацькоў, паважаныя людзі. Все бачылі, як уразілі іх раздражнёныя сынавы словы, асабліва маці, валентина андреевна схаваўшы вочы сціснула мужа у руку молячы яго маўчаць каб загладзіць неёмкасць маша вырашыла перавесці ўвагу на сябе сказала весело гарэзліва а я ведаеце пра што мару выйсці замуж за добрага разумнага чалавека нарадзіць добрых разумных дзяцей хацела каб гэта прынялі як жарт але сустрэлася вачами з сур'ёзным і здзіўленым позіркам наташкі і збянтэжылася загарэлася ўся бо здалося ёй што сказала пры малой непрыстойнасць пэўна праз гэтую яе збянтэжанасць ніхто не пачаў жартаваць з такога прызнання нават усмешак яна не ўбачыла стрыманасць такая ішла от той жа далікатнасці. Але Маша яна здалася дакорам агульным. Чаму яны такія сур'ёзныя? Чаму так сведруе яе позіркам жонка яраша? Праўда, сам Антон Кузьміч падтрымаў яе. Вось гэта зямная мара яшчэ нешта сказаў але маша не пачула у вуха ёй горача дыхнуў славик хочаш я зраблю табе дзіця ізноў дакрануўся рукой да калена цынічны шэпт яго і дотык абразілі дзяўчыну і яна здзейсніла сваю пагрозу пляснула яму па твары не моцна а У других абставінах могло б сысці за жарт, але ў той момант аплявуха прагучала як гарматны стрэл. Аглушыла і сталых і маладых на міг усе застылі, першая падхапілася іра, крыкнула брату хам і выскочыла з-за стола. Пагрозліва, павольна падняўся шыковіч жонка паспрабавала стрымаць яго ён тузануўся ўсім целам як бы вырываючыся але сказаў спакойна амаль весела хадзім владіслав пагаворым і рушыў да дачы не азіраўся ці ідзе славік за ім не чуў як той весела подміргнуўшы хлопцам кінуў іду на эшафот не бачыў будынку лесу неба і сонца усё кіпела ў яго грудях калацілася сэрца млелі ногі толькі ў пакоі кирыла павярнуўся і убачыў што славік стаіць на парозе засунуўшы руки ў кішэні штаноў такая нахабная пастава яшчэ больш абурыла б подыдзі бліжэй процадзіў ён праз зубы славик іранічна усміхнуўшыся не ступіў три крокі а здавалася павольна прасунуўся як на лыжах Мачыма каб не такая яго усмешка ўсё было б як много разоў дагэтуль успыхнул бы фейерверк гневных слоў і потух ни разу кирилла не падымаў на сына руку и не мог, бо любіў яго. Але тут сорвалася апошняя кропля терпення, руки з кішэняў, схапіў за адварот тэніскі рвануў на сябе ты з усяго размаху садану правай рукой у сківіцу. Славік адляцеў да дзвярэй, ударыўся спіной аб вушак, споўз на падлогу, войкнуў, схапіўся за шчаку. У той жа міг у дзвярах з'явілася маці, загарадзіла сабой сына, замаліла да мужа, што ты робіш дурны. Пасаромейся, змоўкні! Абаронца! Ты бачыш, да чаго давяла твоя абарона шанюка! ты доўга будзеш ганьбіць добрае імя бацькі маці сястры хто цябе выгадаваў такога не крычы людзі зморшчылася валентина андреевна заклапочана схіліўшыся над славікам які сядзеў нерухома руками закрыўшы твар табе сорамна людзей калі я крычу а за яго. Табе не сорамно. Пашкадуй, пашкадуй яго вытры соплі, Ён табе не адну яшчэ пілюлю падсуне герой, Нашто ты здатны, Што ты умееш? Толькі можаш ты паскудзіць, як шалудзівы кот. А сам ты, што умееш біцца? праенчыў славик старый конь недарэчнае пытанне яшчэ больш недарэчная мянушка прогучалі надзвычай по-дзіцячаму вырваліся ад бясільнай злосці і крыўды гэта расчуліла шыковіча стала шкада сына и брыдка за свой учынок нікога ў жыцці ён не біў нават калі быў хлапчуком пазбягаў боек часцей білі яго а тут выкінуў з кабінета рагойшу ударыў сына что здарылася нервы Аднак, каб не раскіснуць, ён пагрозіў: « Я тобе покажу конь! Ідыёцкі жаргон, разбэшчаныя шчанюкі і да жонкі. На руки яго возьми, покалыши, соску дай, педагог! И выйшаў. На верандзе адчуў, як дрыжаць руки, ноги сігналі сэрца, подумаў: так інфаркт нядоўга схапіць. А славик, пачуўшы, што бацька выйшаў, уткнуўся тварам у матчыны руки, якія хацелі падняць яго з падлогі і заплакаў зусім па-дзіцячы схліпваючы. Хлопцы ляжалі на беразе ракі на пясчанай касе, грэлі спіны настомленым ласкавым сонцы. Слухалі, як ззаду ціха плешчацца, журчыць вода, а наперадзе на адхоне шалясціць лазняк. Вецер сціхаў, і ўсё сціхала, лагаднела, утаймоўвалася, вода і лес, птушки і чалавечыя страсці. Нават ластаўкі, што гняздзіліся в абрыве, лёталі без заўсёднай сваёй трывогі. Хлопцы займаліся адным. Леніва падграбалі пад сябе цёплы вымыты ракой да белізны пясок і сачылі, як у чыстым небе над лугам, плавае коршак. Гэтак жа ляніва і спакойна не палюе, адпачывае. Калі коршак раптам куляю паўніз у кусты, яны як па камандзе апусцілі галовы на руки і праз сухі пясок удыхалі вільготныя пахі ракі. Пасля іх увагу прыцягнула маленькая, у золотой манішцы блакітным фартушку птушачка. Яна села за паўкроку ад косцевай головы і вихляючы зялёным хвосцікам праскакала мімо ўсіх, як бы правярала, ці жывыя гэтыя голыя нерухомыя людзі. Яе неспалохавы голас генрыха. Хлопцы, хто ведае, як называецца гэтая прыгожая птушанятка? маўчанне. Ніхто не ведае, Костя, шчурка, дакладна, маўчыш? Э, як мала мы ведаем. Дарэмна ты, Тарас, пацягнуў нас на гэтую куркульскую дачу, пробурчаў Іван Ходас. Не папракай, крыкнул Костя я не попракаю тарас маўчаў ён думаў пра машу здзіўляўся чаму я думаю пра яе дзіўна то дала плявуху таму шалапуту яму варта але не гэтак не да месца было сапсавала абед настрой усім і сабе а як задражалі яе вусны, калі шыковічы адзін за адным, сам славік, маці пайшлі ў дом Аіра і яраш пачалі прасіць уе прабачэнне. Тарас бачыў, як крывілася галіна Адамаўна. На асуджала Машу, асабліваю не падабалася, што муж просіць у сваёй падначаленай прабачэннем. Майзісы адразу пачалі збірацца дадому. Хлопцы падзякавалі ярашам і вылезшы з-за стола тут жа зніклі. З Маша яны не развіталіся. Чаму? А цяпер маўчаць. Ну і да д'ябла, няхай маўчаць. Завошта яна пляснула яго, што ён такое сказаў куды ён хоча падацца цяпер хто гэты атамшчык славик не ведаю навошта яму куды падавацца бацькі грошай хопіць не думай дрэнна пра шыковіча гэты чалавек правільны а сынок чорт их ведае адкуль яны вяруцца такія сынкі глядзіце зноў коршак что ён выглядае шкада что не паслухали ярашам про что ён хацеў расказаць хлопцы а давайте возьмем яго в сваю брыгаду костя подцягнуўшыся на руках просунуўся наперад и сеў павярнуўся до хлопцаў каб бачыць іх твары Тарас падняў галаву і паглядзеў сур'ёзна ён. Маленькі, але ладна збіты, загарэлы чорны косцік сядзеў на пяску, як будыйскі бажок. Блішчалі зубы і гарэлі вочы, прыкмета таго, што ён гатовы да знямогі абараняць сваю ідэю. Іван хода зглянуў на яго адным вокам і свіснуў пясок, выдзьмуўшы ямачку. Не хапае табе дзярма, А что? Калі мы такая брыгада, то чаму не памагчы чалавеку стаць на верны шлях? Завод не школа інтэрнат. Сябры цікавая з'ява супраціўленне матэрыялаў. Генрых, не трызні. Ці захоча ён сам? спытаў лапатін, павярнуўся на спіну, тварам да солнца. Тарас сеў. Костцеву прапанову падабалася. Сапраўды, чаму б ім не ўзяцца з-за гэтага неўраўнаважанага юнака. Генрых пісаў пальцам на пяску доўгую формулу. Я пагавару з ім. Ты згоден, Тарас. Іван так дзьмухнуў пясок, што засыпаў генрыхаву формулу. Вар'яты, не бярыце на сябе ўсяго, зробіцеся пазёрамі. Я супраць. Гавора, што камунізм гэта змаганне, а сам не хочаш лішні раз паварушыць руками і мазгамі. Як жа ты думаеш змагацца за таких гнаць у шыю. Куды? На ўсе чатыры, <laughs> Ну і логіка ў цябе, логіка жалезная. А чаму я павінен падбіраць сялякае смецце і выкладаць элементарныя нормы паводзін? Я сам сябе яшчэ не выхаваў. О, вось гэта правільна. Сам баіцца, каб гэты стыліст не перавярнуў яго ў сваю веру, як жыт папа. Ведаеце показку, Пішы свае формулы, канструктор ліпавы. Хлопцы не сварыцца. Лапатін запляскаў у далоні ўсіх вас выхаваюць жонкі. То жаніцеся, цябе выхавала. А што ты думаеш? Я таксама ў пажыўныя мясціны заглядваў, як жаўтароцік гэты. Нават калі ў брыгадзе ўжо быў а паспрабаваў бы цяпер то там бачу валасы ў цябе пачалі радзець зарагаталі жарт найлепшым чынам прымірае людзей тарас адчуў што настрой ва ўсіх узняўся лапатін брыкнуў івана ногой той злавіў нагой пацягнуў жанаціка да вады тарас ускочыў разбурыўся генрыхавы формулы і схапіў лапаціна за рукі. На подмогу ім кінуўся косцю, у трох яны раскачалі свайго паважнага сябра і шыванулі ў раку, ведаючы, што ён кепска плавае і баіцца вады. Самі скочылі следам за ім, пырски бліснули на солнце вясёлкавымі пералівамі. Хвалі покаціліся на пясок, лізанули генрыху ногі, Ён устаў, прыгожа поцягнуўся, кінуў на адзенне акуляры і разогнуўшыся ракетай пайшоў под ваду. Ён быў лепшы плывец, і ўсе яго сябры, што дурэлі ў вадзе сціхлі з цікавасцю і, магчыма, з трывогай чакаючы, калі ідзе варэнік вынырне. Ён вынырнуў амаль на сярэдзіне ракі, паплыў хутка, спрытна выкідваючы з вады ўсё цела, не плыў ляцеў. Тарас і Костя пайшлі за ім, плылі побач, Костя сказаў: а гэтая рыжая сядела з ім а а вачами страляла ў цябе то разбянтэжыўся ды ну тебе костю выдумаеш але яму было прыемна і ён пахваліў сябра а на кон славіка это ты добра прыдумаў трэба пераканаць хлопцаў у